Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1443, Gjergj Kastriot Skënderbeu ngriti flamurin kombëtar mbi kalanë e Krujës. Në vitin 1520, lundërtari portugez Ferdinand Magellan arrin në oqeanin Paqësor pasi kalon përmes ngushticës së Amerikës së Jugut. Ai është europiani i parë që lundron në Paqësor nga Lindja. Në vitin një mijë e tetëqind e njëzet e një, Panamaja shpall pavarësinë nga Spanja. Në vitin një mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy, lindi në Vajzë të Vlorës poeti, atdhetari dhe diplomati shqiptar Ali Asllani. Në vitin një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e pesë, u zhvillua gara e parë e makinave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gara tetëdhjetë e tetë kilometra u zhvillua në shtetin Illinois. Në këtë garë morën pjesë tetë automjete, katër që punonin me fuqi elektrike dhe katër me karburant. Gara u fitua nga Frank Dyrja. Në vitin 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Në vitin 1938, filloi transmetimi i parë i Radio Tiranës, radio e parë shqiptare. Në vitin 1939, maçoku më i vjetër në histori me emrin Pus nga Anglia festoi ditëlindjen e 36 Ditën tjetër ai ngordhi. Në vitin 1942, presidenti i Shteteve të Bashkuara Franklin Roosevelt, kryeministri britanik Winston Churchill dhe lideri sovjetik Joseph Stalin takohen në Teheran për të diskutuar strategjinë në lidhje me Luftën e Dytë Botërore. Në vitin 1953, New Yorku gdhin pa gazeta ditore për shkak të grevës së fotografëve. Greva zgjati 11 ditë. Në vitin 1954, ndërron jetë Enrico Fermi, fizikanti italian dhe fituesi i çmimit Nobel. Në vitin 1955, u lind në Prekaz në rajonin e Drenicës në Kosovë Adem Jashari, komandanti i UÇK-së. Në vitin 1994, norvegjezët votojnë në referendum për të kundërshtuar anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Në vitin 1995, presidenti Clinton nënshkruan një projektligj rrugor që i dha fund kufirit të shpejtësisë 55 kilometra në orë. Në vitin 1997 është paraqitja e parë publike e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Në vitin 1998, përmes referendumit mbarëpopullor, u aprovua Kushtetuta e Shqipërisë. Në vitin 2000, Madonna bëri një koncert prej 29 minuta ku këndoi 6 këngë për 2800 njerëz që ishin pjesëmarrës në Londër dhe rreth 9 milion të tjerë të cilët e ndoqën nga interneti. Sot është dita e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. This is Club FM 100.4. Apo ndryshimi. Se çfarë të çka nga lart. Se çka. Ndryshimi i temperaturave, do të thënë. Dita e pavarësisë sot në klubin e mëngjesit është kam përshtypjen edhe një ditë e rëndësishme do të them për patjetër, patjetër, për gjithë juve 101 vjeç atdheu tash, atdheu nuk bëjnë 101 vjeç çdo ditë. Një herë ndo. Një herë. Një herë bën 101 vjeç edhe si martesa, e ke parasysh? Normal. E. Edhe kështu. Ëh. Si qesh. Ju qeshni kot më duket. Apo qeshni se kush e di. Kush e di pse qeshni ju. Ne do të dëgjojmë uh, Milky Chance, Stolen Dance. Po. Që tani në mëngjes? Që tani. Okej, okay, në rregull. Kjo është uh, nga ky djaloshi, kam përshtypjen që vjen nga Gjermania, është një artist nga këta Gjermanët që tentojnë gjithmonë këtë skenën europiane duke mm, kënduar anglisht, po është është interesant dhe Power Play në Club FM uh, këto ditë ja tek vjen Milky Chance kënga quhet Stolen Dance.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 Dhe jemi live. si dukeni. Hello. Është uh, programi i çdo mëngjesi këtu në Club FM në 100.4, gjithashtu edhe në Club TV me blendin, me jerin, me rëndin, me sonin dhe me lorin edhe mbrapa um, Sot dita e pavarësisë së Shqipërisë, kështu që ne do të patjetër të flasim pak edhe për këtë Për pavarësinë e Shqipërisë mm -hmm. Jeri si ndihesh ti sot për shembull uh, Shumë mirë, shumë në formë Paska ardhur, paska ardhur dhe me një libër me vete Po, sepse kam shkëputur nga një poezi e Petro Markos, mhm. diçka mm -hmm. që e kam shkruajtur dhe në tabelë. Okej, okay, le ta dëgjojmë. Poezia është shumë është më e gjatë, por unë kam shkëputur vetëm një varg. Mund ta shoh pak? Po, është e fundit fare. Unë nuk kam parë e kurrë s'kam dëgjuar. Vallë a ka në botë si vendi im. Dhe është një poezi vërtet shumë e bukur, por unë për shkak se nuk mund të shkruaja gjithë poezinë, ndoshta mund ta lexoj për ju. Horizont që është vëllimi. Vëllimi me poezi, mm. pam. Atëherë, edhe një tjetër? Un kam, domethënë kam shkëputur vetëm këto. Un s'kam parë e kurrë s'kam dëgjuar, vallë a ka në botë si vendi im. Është poezia e fundit fare. Që quhet Këngë vendit tim. Pam. Po mirë, ti mund ta lexosh edhe të gjithë. Patjetër, un prandaj e mora me vete. Okej, okay, pra në rregull. Thjesht në tablet kam shkruar kaq se nuk mund të shkruaj gjithë poezinë. Shqipëri o vendi i jetës sime, tokë e shenjtë e mbrojtur për liri. Ja si fushat qeshin me blerime, malet rrisin lis e burrëri. Jepi, bjeri. Opa. Lumenjtë ecin e lëshojnë dritë, dielli ngrohtë ndrin liqen e det, rritet ëndrra ime më çdo ditë, se sot njëri-tjetrit shok i flet. Dje unë qesh në vendin tim i huaj Dhe me lot nuk shihja gjë mbi dhe Si shqiponjë tani rri përgjuar Se me gjak mbi të ngrita fole Vendin tim e mora sot në duar Do ta bëj si dua me punim Unë s'kam parë e kurrë s'kam dëgjuar Vallë a ka në botë si vendi im Nga Tomori shtrihet Myzeqeja Nga Sazani deti pa kufi Ja si ngjiten shtigjeve të reja Punëtor, bujq dhe bari Lulëzon fusha me blerime, val val ngrihet jetë e re. Shqipëri o vendi i jetës sime, Shqipëri o i dhembshuri atdhe. Pa mirë, dëgjove sa e bukur Unë e kam dëgjuar shpeshherë Të thashë E shkëlqyer Faleminderit Petro Marko, miq të dashur Petro Marko uh, Sot mëngjes këtu në klubin e mëngjesit Në 101 vjetorin e Shqipërisë, në vehte të lirë e të mosvarme, siç u shprehën në deklaratën e pavarësisë 101 vjet më parë në Vlorë. Pyetja që un kam është ndonjëherë edhe a, a, a e mendoni sinqerisht që njeriu mund të bëjë ne, domethënë, a kemi ne një rol në skemën e madhe të gjërave? për Shqipërinë, a e shohim ndonjëherë më shumë se se për shembull mendoj për kta burrat që që sot i kujtojmë e i nderojmë qoftë delegatët, qoftë plakun e Vlorës vetë, etj, etj, etj, etj, mhm. emrat e të cilëve janë të shkruar në historinë e Shqipërisë përgjithmonë. Ëh. Mhm. Po ka pasur disa burra të tjerë për shembull që ku di un bonin pare në atë kohë. Kishin lek, Kishin barkun plot me mish. E domthon, ë uh, sepse sepse të thyshin kokën me pare. Po ne nuk u dim as emrin se kush ishin. As asnjë gjë nuk dim për ta, as edhe as na bëhet vonë. Se kanë ekzistuar apo s'kanë ekzistuar tani më, kjo s'ka asnjë rëndësi. Ekzistenca e tyre është hiç. Edhe barku i tyre me mish është kthyer në. Ti po thua që në hiç, gjithashtu. Mos po e sjell temën e ditës rreth kësaj rëndësisë që neve gjurmës, domethënë që duhet lënë para se të ikim nga kjo botë. Po pra pikërisht. Është shumë ekzistencialiste. Domethënë, tani unë e kuptoj që sigurisht që që e kam fjalën sidomos për ata njerëz që janë në sferën publike që kanë që kanë edhe diçka në dorë, se nuk mm -hmm. mund ta kërkojmë nga çdo nga çdo individ që të ndryshojë fatet e vendit, se nuk ndodh ashtu. Po, po ca njerëz kanë kanë u jepen ca shanse, ku di unë se çfarë. Disa kanë edhe më shumë ideale se të tjerët, ëh, dhe luftojnë për atë çka ata besojnë më shumë. Patjetër. Unë e di që unë besoj që në thelb njerëzit janë të mirë, megjithatë rrugës kthehen në qelbësira shumë shpesh. Siç na ka ndodhur që të shikojmë e të dëshmojmë që të gjithë. Po ideja është tani dy zgjedhje ka, ose do jesh pragmatist, Edhe do do punosh që të vësh miliona në bank, që të bësh shpi në bregdet, shpi në mal, shpi andej, shpi këtej, ku di unë tani. Të kesh dyqane në Milano, pse jo, e tjera, e tjera, e tjera, e tjera. Mm -hmm. Ose do, do punosh edhe që e gjitha kjo gjëja jonë, që ka njëqind e një vjet, që ka nisur, të marri një drejtim akoma më të mirë. Edhe, edhe që Mbahesh mend. A po, është e po, rëndësishme për shkakun që të mbash mend? Absolutisht. Po, po. po. Mendoni se po, për te për te të pasurit shumë lek për shkakun që të mbahesh mend për mirë që të kujtohesh që ke bërë diçka. Ka vlerë kjo për njeriun. Po, fundja është... lekët s'do i marrësh me vete, kështu që. Po e di që s'i merr me vete. jo, e kam fjalën që mba... kjo mendoj unë që është shumë e rëndësishme. Po njerëzit mendojnë edhe atë tjetrën, i siguroj 6 breza thotë ai. Më do mbajnë më do ta dmit mua. Po do thonë gjyshi ka qenë një maskara maskara po. Po ti asnjëherë nuk ke mendu se si do të bëhen ata gjashtë breza se mund të t'i shpërdorojnë të gjitha ato që ti ke vënë për vite e vite. Mos rënë në një mbes, në një në një mbesë e keqe ose në një nip i tillë. Ose në një nip i tillë. Qëllon edhe po, kështu. Po dhe ishe ironike, që burrit me mustaqet ja prishte mbesa E kupton Um, ç'mendon ti Eri? Tani mua po më kujtohet një shprehje nga Buda Që është sekreti i qenies njerëzore nuk është vetëm jetesa mm -hmm. Por që të ketë diçka për të jetuar Dhe unë besoj që uh, dikur Prandaj thash që ata Shumë njerëz më përpara kanë pasur një ideal shumë të fortë dhe kanë luftuar dhe kanë sakrifikuar dhe mund të kenë humbur shumë gjëra duke luftuar për idealin e tyre për t'ia dalë mbanë, siç është edhe dita e po, pavarësisë. Këta për shembull që janë marrë me pavarësinë e këtij vendi, këta të gjithë kanë sakrifikuar nga paret e tyre. Se këta nuk i sponsorizonte jo ndonjë OJF ose ndonjë OJQ, ndonjë ku di unë tani, ambasadë. Ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E huaj. Këta këta çfarë kishin e vun uh, shumë prej tyre, shitën shitën gjithçka që kishin. Shtëpi, katandi e gra. Po, pra u munduan të japin çdo gjë për idealin e tyre më të më të madh. Smesh fare. Ore s'bënë dashuri më se s'kishin kohë. E kupton, janë sakrifica që këta burra i kanë bërë, po tani e Por që sot është pak e vështirë të shohësh burra të tillë. Është ai bllu, bllu, bllu, më është. Ha? Si shesh? me këtë pjesën bllu bllu. Sot është e vështirë të tjerë. Është e vështirë të gjesh burra që kanë ideale kaq të forta dhe që mund të heqin dorë dhe të sakrifikojnë diçka nga vetja e tyre për ta realizuar këtë gjë. Nëse gjen mos i marrin për budallenj për shkak se del. Sot po. Po. Po kush janë këta? Kush janë këta? Tani nuk e di. Kush janë këta që shpallin ideale? Blendi Salaj për shembull. Po. Po. Ose dikush tjetër. Mhm. Nuk mund të them konkretisht se kush, por mua më duket se Faleminderit që më përmend gjithsesi. Altin, Po Unë e thashë pak a shumë mendimin tim edhe pak më parë. Ti për shembull, ti vetë, çfarë do bësh ti që të mbahesh mend në këtë vend 101 vjet më vonë? Jo, unë s'kam asgjë në dorë. Ti s'ke asgjë në dorë. Domethënë, kaq sa kam? Mund të bësh historinë e radios për shembull, ku ti ta rishkruash atë. Hë. Me punën tënde, etj etj. Po, ha, më çfarë mund të bësh ti sot që të mbahesh mend Mos të jap unë një ide kështu. Të tmerrshme, frikshme Në mund jo, të bërshme jo. që që të bërshme njëqind e një vjet më vonë Një skandal Në po them që të bënte një gjë të frikshme Ajo është më kollajtë jo, për të bërë E, në i thajri po them në shi Po nuk e di pra s'kemi ne S'kemi asgjë në dorë Pyetja është tepër e vështirë, unë e di Shumë e vështirë Faleminderit të shokë Edhe të bësh. Soni ti çfarë bën? Edhe po bëre një gjë 3 ditë mbahesh. Aq harrohet e tjera. Çudia më e madhe 3 ditë. Do të bësh diçka shumë më të madhe. Pastaj të vendosin gjyqtar. Ej. Ti s'je maskara mjaftueshëm për të qenë gjyqtar. Kështu që do ta lëmë këtë bisedë këtu. Ëm um, Soni as ti. Ti s'ke fare eksperiencë me këtë. Jo. Por në qoftë se do zgjidhja ndërmjet një jetese që të bëja para apo të siguroja brezave të ardhshëm lekë, do zgjidhja mundësinë më mirë të bëja një vepër të mirë. Ose dolar, euro, e kupton, gjitha këto gjërat e tjera. Dhe... Më mirë do zgjidhja një vepër të mirë, e cila do mbahej mend për një kohë të gjatë se sa të siguroja një jetesë më të mirë. Me të vërtetë e ke? Po. Po do përmendej edhe pas 100 vjetësh, kështu që. Si kush për shembull? Si personazhi që ne sot po përmendim. E mirë një grua si që përmendim. Zonja e Hekurt kush? Kush? Po them një personazh shqiptar. Shote Galica. Po Shote Galica, zonja e Hekurt dhe Shote Galica. Gërsheti i saj. Po pse jo? Po pra. Bashkë me Azemin. Pa pa pa. Me pushkë. Po tjetër. Për femrat. E Shotës. Ëh. Po. Që mbahen mend. Kemi pasur ne, po Zhandarka nuk është shqiptare. Jo. Sigurt që jo. Hami, ti ju sivina si jemi ju. Është nga Orlean. Po ndat vetëm ne. Hami, hami, ha. Hami vaj. Sotës. Është dhe Shota me dyfek atje, në një tjetër. Lilo labja. Lilo, edhe Lilo labja, po. Në rregull. Po apo ai jeri? Po të mendosh. Është edhe ajo që doli në penxhere, për me pasë kush bëu. Po Marigoja që qëndisi flamurin. E vërtetë. Po, edhe pse ishte dhe ajo. Ishte dhe ajo. Mm. Mirë. Pastaj gjithë ta kishin gra. Ishin gjithë martuar. Mos harroni. Ne jemi pas pak klubin e mëngjesit, miq dashur, ç'mund të bësh ti që të mbahet më 101 vjet më vonë për atdheun, siç bën ca burra 101 vjet. E para punës ata kishin vizionin. Një. Ora është 7:34 minuta, jemi me klubin e mëngjesit si çdo ditë edhe këtë të enjte të datës 28 nëntor. Ne ju urojmë gëzuar festën e pavarësisë kudo që ndodheni në këtë moment. Mirë se keni ardhur miq dashur dhe çfarë është më e pavarur se sa Republika e Pavarur e Lazaratit, që është pavarësi brenda pavarësisë në që ka 200 vjet. Mos harroni i pavarur. Absolutisht po. Në jetë të jetëve. Ëh, uh, Pavarësinë e Lazaratit kishin ardhur festonin edhe dy, se vin, e ke parë si kur ke festën e pavarësisë vin nga, nga gjitha, po, pra, nga Hollanda, gjitha vendet, përfaqësi nga gjitha vendet, që nga Polonia, dy, dy studentë polakë kanë dashur që të festojnë oh. si të të çmendur festën e pavarësisë së Lazaratit, siç po, po, po, po, po, shkruan uh, gazetari Piro Nase nga Gjirokastra, thotë, Sipas policisë, dy studentët e huaj uh, kanë ardhur në Gjirokastër, kanë uh, pyetur vërdall, kanë thënë na falni ku është Republika e Pavarur e Lazaratit, se kemi ardhur për të festuar pavarësinë ne dhe kanë gjetur pastaj mënyrën për t'u futur në fshat me gjithë makinën e tyre, mm -hmm. e cila ishte e pajisur mes tjerave me një bombul gazi, goxha bombul gazi, e cila në, në teori mm -hmm. po ta mbushje plot me hashash nxinte 12 kg. Në teori. Uh. Por e kanë bërë realitet këta. Tani në pikën kufitare të Kakavijës, dy studentët si e festuan që e festuan festën e pavarësisë, morën dhe bombulën e gazit me vete në praktikë. 12 kg uh, marijuanë atje brenda. Lazarati. Dhe vendosën se së shpejti është edhe, e kupton, uh, është edhe festa kombëtare e Greqisë, kështu që thanë ne po shkojmë në Greqi edhe të presim festën aty. Po presim edhe atje, po. Ose ndoshta ndoshta nga Greqia po kalojmë për në Poloni dhe shkojmë festojmë me shokët tanë. Kështu që u kapën, janë kapur, janë kapur edhe janë prangosur dy çuna, 22 vjeç, janë shumë janë shumë çuna shumë të rinj. 12 kg marijuanë u është u është dhënë atyre. Tani un them ti lirojmë. Sinqerisht e kam. E kam shumë seriozisht. Un them ti lirojmë dhe ti çojmë në shtëpi, se është edhe një çik turp për ne që nga gjithë ata që duhet të arrestohen në Lazarat, arrestojnë dy polakë. Dy dy çuna nga 22 vjeç nga Polonia. Që janë fundi fundit viktima të moshës së tyre dhe të tërheqjes që ka emri emri i, i famkeq Lazarat. i Lazarat. Po, do të marrin përgjegjësinë e tyre edhe ata që janë përgjegjës që ky emër është i tillë që i thith këta studentë. Atë veç tash e kupton? S'mund ti e kam patalli. Ti burgosim. E kam patalli. Kaq kollaj. Se janë gjitha është edhe gjitha drogë, dy ndërtimi janë shumë. Kujtun se është dënimi për ato. Po ata kanë menduar hajse në Shqipëri është, sepse çu e kemi bërë ne veten. Çdo gjë është e kollajshme. Çu e kemi bërë ne veten? Shko atje thua, është një fshat magjik thonë ata ku bën ça të duash, edhe këta kalamaj janë 22 vjeç. Ikën atje, pa. Në fakt mund të bëhet vetja si në botën e çudirave, pastaj. Po. Po zgjati shumë pak. Fshati magjik, imagjinoj se ç'do kishte bër Gabriel Garcia Marquez, për shembull, sikur ta kishte pasur subjekt atë. Në vend të do ishte komplet gjë tjetër. Po. Jo, 100 ditët në Lazarat. Nuk do kishte më 100 uh, vjet vetmi, po do ishte 100 vite të lumtura. Makondo, a nuk quhej Makondo ai fshati? Po, Makondo. Ç'ishte Makondo, s'ofronte asgjë. Makondo ishte, edhe ai e ngriti Makondon e bëri legjendë. Jo me Lazaratin çfarë do kishte bër. Ishte lexuar në planete të tjera si roman. Po gjithsesi, le të vi Eldi. You know that I'm a Jamaican. Eldi me rolling në Radio Taxi Classic, më mëngjesi. Ti gëzuar ditën e pavarësisë. Ja, gëzuar Eldi, gëzuar. Gëzuar Eldi, edhe ty. Mirë kur e fillon me klubin e mëngjesit. Faleminderit Eldi. Paktën, të paktën ne hym, domethënë dhe un jam pjesë e juaj, hym në nxemjen. Në nxemjen që i bëjmë njerëzve, po që është bukur ta fillosh me klubin e mëngjesit këto ditë festive. Faleminderit shumë. Atëherë, na trego pak si është gjendja në trafik sot në po, mëngjes. Po Blendi, sot kemi ditë pushimi, oh, ditë oh, përgjithësi kemi lëvizje normale të mjeteve. Të paktën tani herë duket që nuk ka trafik, është gjitha pjesët janë të lirshme, tre akset kryesore Unaza e sipërme, rruga Bardhyl, lëvizjet poshtë Unazës, kryqëzimi sindjetori Zogu i Zi, të gjitha pjesët që ne flasim për ditë, për momentin janë të kalueshme. Ja ku e dëgjojmë për herë të parë në klubin e mëngjesit sot në mëngjes është ka ritëm është e freskët. Po shikoja që ka dhe një bjonde në video, nuk e di a e ke parë. E kam parë. Po kishte ca syra ajo, një kështu. Lezetshme shumë. Nuk e di kush është. Kemi pas pa klubin e mëngjesit. Hej miq,, a e keni marrë vesh më të renë e fundit nga lotaria jo, kombëtare 6 nga 39? sepse ky jo. fin, fund vit do të vijë me një surprizë tepër të madhe. Dhe do të jetë surpriza e festave të fund vitit, po blendi. Aha. dhe do të ketë një bilet uh, të re gërvishtëse ku mund të fitoni çmime marramendëse. Dhe vetëm po një herë në jetë atë po. fiton. Po ti pse po lexon ashtu? Jo, jo, vetëm një herë në jetë mund të vijë shansi për të fituar plot 40 milion lekë. Okej, okay, shumë mirë. Ëh, bravo Jeri. Po pse ashtu Jeri, është? Me një gërvi, merr atë gjënë, gërvishte, po fitove Mirë, po fitove. Por mund të fitosh sepse janë çmime nga më të ndryshme. Po, pra, ideja është të fitosh, prandaj e blen atë biletën. Por që do të ketë, nuk ka pasur më parë. Po mund ta bësh dhuratë për shembull. Mm -hmm. Se ideja është kjo që nëse pra, ti ke festa mund të blesh uh... Po. ti ke një biletë të tillë dhe mund ta dhurosh diku. Po, ti ke një fond të caktuar për shembull që nuk u bën dot njerëzve dhurata shumë të mëdha. Mm -hmm. Apartament nuk u blen dot. Kuptoj. Ama po t'i blesh një biletë të tillë edhe qëllon që tjetri fiton shumë lekë dhe me ato lekë të blen një apartament, mm -hmm. ti ndihesh pjesë që i ke blerë një apartament dhuratë për për vitin e ri apo jo? Nëse ti do të fitosh nga bileta që unë të dhuroj 40 milion lekë, Po, ti po. do e mbash mend për tërë jetën për shkak. Ta po them, ta po them. Kështu që ti ke shansin që dhuron shumë duke dhuruar pak. Do ta bëjmë një anagram shumë shpejt? Gati. Okej. Okay. Anagrama në klubin e mëngjesit. Cila është fjala? Të të ze Deus. Deusi të ze. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani emrin për çmimin fitues. Të ze Deus është anagrama e ditës sotme miq të dashur në klubin e mëngjesit. Duhet të rivendosni këto germa në mënyrë që gjërat të kenë kuptim. 0692070222 0692070222. Kujdes të ze Deus. Të ze Deus do të ketë një dhuratë, çfarë do të jetë dhurata Soni? Um, një produkt nga Electronic Line? Një bravissimo, sa për një shportë me dhurata nga Electronic Line ose siç i themi ndryshe, një produkt nga Electronic Line. Fizika. Të ze Deus. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222 ne do të kthehemi shumë shpejt klubin e mëngjesit me më shumë miq të dashur mirëmëngjes që të gjithëve nga Club FM. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Yes sir. Mirë se keni ardhur. Mirëmëngjesi, miq të dashur, ju përshëndesim. Will I am Miley Cyrus feeling myself titulli i kësaj kënge. Ehm, um, dua t'ju kujtoj për anagramën e ditës së sotme është Zedeus të Zedeus, nëse doni. 069 20 70 222 069 20 70 222 të Zedeus është anagrama e ditës së sotme zvendësimi i gërmave për të formuar një tjetër fjalë. Po të jesh i vëmendshëm duket më e thjeshtë nga ç'është. Vetëm kaq dhe atë. Okej, okay, faleminderit. Mos e dorëzo. 0692070222 mos harroni të shkruani emrin tuaj për çmimin fitues. Po. Ë, uh, një studim i ri tregon se oksitocina, që është uh, një kimikat dhe një hormon, një kimikat në tru dhe një hormon që prodhohet uh, nga njeriu, mm -hmm. e bën mashkullin me gra të tjera. Mm -hmm. Fillimisht këto fotografi janë vëzhguar nga gjykues të pavarur, të cilët kanë thënë që, ok, po themi, gruaja e, e filanit. filanit dhe kjo gruaja tjetër mm -hmm. janë njësoj të bukura. Mm -hmm. Ok, mbasi janë vlerësuar që këto gra janë pak a shumë kanë të njëjtin mm -hmm. nivel tërheqjeje. Um, këtyre gjysmës së burrave që janë përfaqësuar janë treguar këto fotografi, u është dhënë nga hunda me sprej oksitosin, oksitosin. Mm -hmm. që është ky hormoni. Oksitosina nuk shkakton asnjë lloj gjendje mendore, ndonjë pra, ngritje apo ndonjë ulje, ti nuk e di, nuk e ndjen fare. Nuk e ndjen fare. Si hundë. Si shkarkues hundësh. Ti nuk ndjen asgjë. Ujë me mm. krip. Po. Por me vëzhgimin që kanë bërë të trurit, mm -hmm. kur burrat shikonin fotografinë e grave të tyre, u ndizeshin të gjitha këto në tru, po, sepse sepse oksitocina e shkakton këtë. Shkakton një tërheqje tek njeriu që ti do. Mm -hmm. Dhe kjo është çfarë i ndodh një burri të dashuruar. Pse? çfarë ndodh aty është që mm. që gruaja me cilën ata janë të dashuruar u duket më e bukur, më tërheqëse, më seksi nëse doni mm. se të tjerat. Ëm um, Dhe kjo është për shkak të këtij hormoni. Të oksitocinës. Nga ana shkencore, thon thon këta mjekët, në fakt janë shprehur, të jesh monogam për mashkullin nuk ka kuptim, sepse po, po nga biologjia që thon tani se ideja kemi gjithë vite që luftojmë. Ideja është ka kuptim. Ideja biologjike është që mashkulli duhet që krijojë sa më shumë pasardhës. Mm -hmm. Dhe sa më shumë partnere, aq më shumë pasardhës është është ideja. Si sipas logjikës. Po, mm. sepse një partnere do të lindi një fëmijë, pastaj duhet të marrë veten që të lindi një fëmijë tjetër, ndërkohë ti mund të bësh fëmijë me gra të tjera, është ideja biologjike. Mm -hmm. Nuk dihet pse njeriu ka zgjedhur që t'i hyjë një rruge tjetër në në këtë, të të formojë monogaminë, të formojë familjen e gjitha këto gjërat. Biologjikisht nuk shpjegohet. Por oksitocina si hormon ndikon për ta bërë burrin që të ketë një grua në mendje dhe për t'iu dukur shumë më tërheqëse se sa se sa gratë e tjera. Mm -hmm. Të paktën për një periudhë kohe, thonë mjekët. Por nuk dihet se po, sa. Po, do fillojmë ta shesim në dyqan. Me shiringë, si insulinë, burrat çdo ditë. Nga një çikë oksitocinë. Kemi nisur pjesën e dytë të klubit të mëngjesit, ora është 9:09 minuta. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe gëzuar festën e pavarësisë. Mirë se keni ardhur miq të dashur, ishte nga Bastille Of the Night quhet kjo. E marr nga Corona. Corona, po. po. Mhm. E dikur shumë po, në rregull. Kujt e ashtu se si kanë të rejë vetë, ha? Më i shtruar si. Më po, sigurisht më i shtruar. Është shenja e dashit e parë në horoskop për ditën e sotme. Në punë keni një bazë të mirë financiare. Për shëndetin, mos shkoni tek mjeku për gjithçka, për dashurinë. Duhet të dilni sot me personin e dashur. Puna për demin, ju e keni kontrollin. Shëndeti, shkoni tek stomatologu, dashuria po përparoni në komunikim. Për binjakët lexojmë se në punë e gjithë dita është e angazhuar. Për shëndetin, kufizoni kaloritë në dashuri, nuk keni afërsi emotive. Puna për gaforren, kolegët tregojnë respektin që kanë për ty, shëndeti, kontrolloni ushqimin, kujdes, dashuria ndiheni më mirë kur jeni pranë njeriu tuaj të dashur. Luani sot në punë bën një prezantim të mirë për shëndetin, një moment i ndjeshmërisë shpirtërore. Sot ndërsa në dashuri kaloni shumë momente të bukura. Puna për Virgjëreshën, angazhimet e reja kërkojnë kreativitet, shëndeti pa shqetësime, dashuria duhet të vendosni për një udhëtim së bashku. Peshorja sot në punë mund të arrijë më shumë se sa pret, për shëndetin ka mungesë gjumi në dashuri, shihni diçka që të tjerët nuk e shohin. Ndërkohë akrepi do të ketë sukses në punë, shëndeti relativisht i mirë, dashuria do të shkëlqeni sot. Për shigjetarin lexojmë se shefat ju mbështesin në veprimet tuaja, për shëndetin ndiheni i shkëlqyeshëm, në dashuri po tërhiqni shumë vëmendje. Puna për bricjapin shfrytëzojeni rastin sot, shëndeti nuk ankoheni, dashuria duhet të shprehni emocionet tuaja. Ujori në punë nuk ka të ndalur për shëndetin, mos rrini shumë ulur, ndërsa në dashuri po lëshoheni në prehrin e luksit. E dikujt. Dhe shenja e fundit në lidhje me peshqit për punën, gjeni gjuhën e duhur me bashkëpunëtorët tuaj, shëndeti ju duhet më tepër qetësi, dashuria asnjë gjë e veçantë nuk do ndodhë sot. Sot është dita e pavarësisë së Shqipërisë, miq të dashur, 101 vjet pavarësi e Shqipërisë gëzuar të gjithë. Është njëkohësisht dhe njëherësh edhe dita e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot mhm. qëllon ë, kështu që faleminderit o Amerikë. Ata falënderojnë. Jan është dita e po mirënjohjes, ndoshta. Kjo është, domethënë si ditë solidariteti për Në Amerikë po flas, si festohet. S'e di po, s'e kam idenë. Po. Këtë e shpalli festë kombëtare presidenti amerikan Abraham Lincoln në një moment kur Amerikës i duhej një reflektim mbarëkombëtar edhe një shenjë mirënjohjeje. Është mm -hmm. e mhm. nisur nga një histori se si kur këta të parët që u shpërngulën nga Europa për të shkuar në Amerikë ishin mm -hmm. të parët që persekutoheshin për shkak të besimit të tyre etj etj. Uh, anija e tyre u përplas në atë që quhet shkëmbi i Plimuthit në Massachusetts dhe u lagën e, ishin me fëmijë e tjera, e tjera dhe indianët e Amerikës i pritën me gjela deti, therën gjela deti mm -hmm. dhe i mhm. ushqyen dhe i mirëpritën domethënë. Mm -hmm. Dhe mhm. kjo ditë simbolizon mirënjohjen, mirënjohjen për gjithçka. Ë uh, nuk është festë domosdoshmërisht fetare, Uh, por më tepër si shpirtërore, mm -hmm. ku ti mhm. je mirënjohës për gjithë gjërat që, që, që ke në jetën tënde, për pa. Po. të afërmit, për të dashurit, për shëndetin, për begatinë, për begatinë etj etj etj. Dhe thua që sot do hamë e do kënaqemi sepse sepse kemi njëri-tjetrin. Qenka pak a shumë si Viti i Ri, si i, i, i yni, siç e festojmë ne. Në formë. Që hamë, pimë, gëzohemi. Hamë, pimë vetëm që s'jemi mirënjohës për asgjë. Ideja është që këtu të shprehësh mirënjohje. Ndaj, ndaj Gjithë gjërave që ke. Jetës tënde. Po, po, po. Kështu. Ëm, uh, mirë, uh... tani para se të ikim te, uh, fjala e censurës. Po. Doja të shpallja diçka se mbase është për interes edhe të njerëzve që na dëgjojnë. Dakord. Mm -hmm. Janë 25 vende vakante tek drejtoria tek burgu i Drenovës. Për ah. shkak të 25 të shkarkuarve gardianë. E kuptoj. 25 vende pune janë pra që fillojnë eh, premtimet të përmbushen. Janë të lira për momentin, kështu që mhm. kush ka interes, mund të shkojë për mund të shkojë për gardian për çfarë do kam përshtypjen unë që kërkon një lloj kualifikimi këtu. Kualifikimi nuk po. kërkoj, po. Lloj egërsie. Mbi të gjitha kërkon eh, besim, kështu ti je eh, përkushtim, po besnik ndaj vendit që punon. Tani okay. ikim te fjala e censurës. Shkojmë tek uh, fjala e censurës me, me... Asnjë nuk ra në telefon për ndonjë nga këto vende pune? ja. Okej, okay, mund na telefononi në qoftë se i doni. Kthehem pas pak. Dhe tani mhm. fjala e censuruar në këtë mëngjes. Hapini veshët. Stop censurës. Se të thuash që një drejtor i një spitali publik është më i se sa një drejtor klinike private, këtë duhet ta thuash në teori. Okej. Okay. Atëherë, cila është fjala që zoti Lubonja ka përdorur në këtë? S'i fjalë? Është një fjalë aty, sigurisht. Duket edhe nga toni. Po thua se drejtori i një klinike private është më i pip se sa drejtori i një klinike publike? Po publike, thotë në fillim. Pastaj private. A private është e dyta. Mhm. Po, okej, edhe një herë tjetër pra. Sa për Se të thuash që një drejtor i një spitali publik është më i se sa një drejtor klinike private, mhm. këtë duhet ta thuash në teori. Pra drejtori i një spitali publik është më i pip se sa drejtori i një klinike private. Private, po thotë Lubonja. Cila është fjala që Altini ka fshehur 069 20 70 222 069 20 70 222 miq të dashur, duhet të japim edhe emrin e një fituesi tani. Në lidhje me anagramën. Një dhuratë nga Mishtan tek Electronic Line për atë që zgjidhte anagramën të Zedeus ishte sot që do të thotë uh, Suedezët. Suedezët, Suedezët, Suedezët. I pari ka gjetur Olti me numër 377. 377 Olti ti ke fituar dhuratën nga Electronic Line, ta gëzosh Olti, gëzuar dhe pavarësinë. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit me më shumë miq të dashur. Ju përshëndesim nga valët e radios Club FM në 100.4. Shikoj se ç'po ndodhte. Shikoj diçka që ndodhte uh, me një grup xhirimi që janë duke uh, bërë një dokumentar në mm -hmm. Gjorgjin e Jugut, uh, quhet këtu ose South Georgia, por kam përshtypjen kjo është diku andej nga Toka e Zjarrtë ose Antarktida. Um, dhe janë duke bërë një film i cili ka të bëjë me pinguinët. Grupi i xhirimit janë atje gjatë gjithë kohës, por vetëm se u ka ndodhur që Shumë interes tek uh, grupi i xhirimit kanë treguar në fakt në vend të pinguinëve, mm -hmm. uh, një grup i madh uh, i kafshëve që quhen foka elefant. Oh. Po, foka elefant kanë dashur që të dalin në televizor me t'i parë këta uh, njerëzit që xhironin kanë ardhur atje. Madje njërit prej tyre mm -hmm. ia mhm. kanë sheshuar fare çadrën. A ky është një moment uh, se si tërhiqen kështu sikur u vjen zor. monkeys. Mm, majmuna. majmuna. Ai thotë I'm a homeless person now? Eh, kam mbetur pa shtëpi tani. Uh, po nice. Ai m'u duk interesante. Ky është ky është një klip miq të dashur që e kanë hedhur atje. Um, jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Ti Eri ke kafshë në shtëpi? Ti je mësuar me këto situatat me kafshë, nuk bën përshtypje shumë. Janë të çuditshme, herë pas here si vetë. Sa t'u bënë tash 3 mace po? 3. 3 mace. E festojnë macet e tua pavarësinë Eri? Po. Janë shqiptarë. Në mëngjes ishin të ishin të urta se po flinin gjumë. Na, okay. I ke vlonjate macet Kam një pyetje për ju E kemi shkruajtur edhe në faqen tonë në Facebook Si një status tek eh, klubi i mëngjesit është eh, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit E pyetja është Çfarë i uron Shqipërisë sot? Mm -hmm. Meqë ka ditëlindjen edhe është bërë 101 vjeç, çfarë i uroni Shqipërisë sot? Për shembull, Sidorela ka shkruajtur i uroj sa më shumë dashuri dhe humanizëm. Humanizëm. Më pëlqen kjo. Mhm. Mm Tamam i thotë uh, Bledi, llaf me vend Sidorela. Pastaj është dikush tjetër që thotë i uroj të gjithëve gëzuar 101 vjetorin e pavarësisë. Dikush tjetër Edmondi i, i uron Shqipërisë një vjetorin e tortës. E tortës. Po. U bë një vit. Çfarë? Egla pastaj thot duke qenë se jam dhe vet nga Vlora, i uroj me zemër jetë sa më të gjatë shtetit shqiptar. Sa më shpejt standarde europiane dhe integrim të plotë në BE është urimi që bën Jeton Braha sot në klubin e mëngjesit, ndërsa Lorenci i uron Shqipërisë shëndet. shëndet. Pastaj Emi thot uroj që duke nisur nga kjo ditë e shënuar të ekzistojë vërtet shteti dhe demokracia, shqiptarët kanë shumë nevojë për këto. Mhm, mm edhe 100 të tjera gëzuar një vjetorin ja dërgon një tjetër, Nelsi, ok, po mor. Gëzuar një vjetorin sërish. Paqe, dashuri, harmoni për gjithë shqiptarët, shkruan Ergesi. Mund të shkruani edhe juve, a ka ndonjë gjë tjetër që un kam qejf kur bëhemi pak kreativ me këto? Gjëra që mund t'i urosh Shqipërisë. Po lexoj dhe Klaerti. Pak dhimbje koke. Mm. Thot më shumë paqe, punë, lumturi për të gjithë shqiptarët. Mm. Mirë, ta gjejmë pak uh, lojën e censurës, e të shikojmë nëse kemi pasur ndonjeri që i është afruar ndopak fitores. Sot në mëngjes miq të dashur ne do të japim një orë, është edhe ditë pavarësie, por duhet që të gjeni se cila është fjala që Zoti Lubonja ka thënë në klip që Altini e ka censuruar. Se të thuash që Një drejtor i një spitali publik është më i se sa një drejtor klinike private, këtë duhet ta thuash në teori. Ëh. 069 20 72 22 dërgoni mesazhet tuaja. Është vështirë, por çfarë kanë thënë, çfarë kanë thënë Soni? Atëherë fillojmë. I zgjuar, jo. korruptuar, Jo. Pregatitur, jo. specializuar, jo. ndershëm, privilegjuar, ka shumë fjalë, po janë jo, të gjitha të mira në fakt për doktorët. Përveç i korruptuar, ah. do të thonë pjesa më e madhe është kapur në aspektin pozitiv. Do të thotë që është negativ në këtë rast. Është po. negativ ajo që ka thënë. Ju po ndihmoni tani. Po ndihmoni. Atëherë, edhe një herë tjetër, nuk janë këto fjalë specializuar, pregatitur, zgjuar, korruptuar, kërkuar, i privilegjuar, mm -hmm. kualifikuar, mm -hmm. okay. më i paaftë. Ka shumë. Okej, okay, le ta dëgjojmë edhe një herë. Kini parasysh ka përdorur një ë uh, mbiemër negativ, mm -hmm. thon uh, Altini dhe Soni që e dinë se çfarë është. Se të thuash që një drejtor i një spitali publik është më i negative se sa një Drejtor klinike private, këtë duhet ta thuash në teori. Okej. Okay. 069 20 70 222 dërgoni dhe emrin tuaj për të qenë fitues i një ore të mrekullueshme nga miqtë tanë tek Premium Watches. Një orë miq të dashur nga Premium Watches, është çfarë do dhurojmë për uh, fituesin e kësaj loje. 069 20 70 222 për ata që duan të tentojnë ta gjejnë çfarë fjalë ka përdorur zoti Lubon. Këtu nuk na kapni dot Me ata se di që janë ca prej jush Që kontrollojnë Youtube Për të parë çka kam thënë Po pra është pak e vështirë, duhet të shkojë. Duhet ta hapësh vetë derën. Duhet ta gjesh vetë ta hapësh pa derën. Është gardhin. Ëh, se ka ai shumë klipe zoti të bojë që hajt ta gjesh se ku e ka thënë ai këtë. Kështu që e vështirë është. E vështirë, është shumë e vështirë. Mirë. Kështu që e merituar do të jetë ora, është çfarë po them. Me fjalë tjera. Mhm. Mm Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me njërin nga historitë e Jerit, që i ka gjithmonë interesante. Mirëmëngjes, Olta, se ç'na shkruan te Olta sot po. Ë, mirëmëngjes koleg, thotë si ju kam mirë na ke faleminderit siç na she. Gëzuar 101 101 vjetorin e pavarësisë. Edhe ne i themi gëzuar. Sa shoqë e kemi. Një e ka marrë malli për ne. Sa prej ju kanë marrë mesazhe sot në mëngjes në telefonat tuaj që ju thonë gëzuar 101 vjetorin e pavarësisë për shkakun. E pra kemi dëgjuar Fergi, ora është në 8.31 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së. E, mër çuna sa kujtime kemi nga Fergi. Tirana 0 grad në këto momente, meqë ra fjala. 0 grad? 0 grad. Do t'ishte në mëngjes, në fakt. Në mëngjes, e ndoshta tash ishte ngritur po. pak, në 7, në 7 ishte 0 grad. Në 7 ishte 0 grad, kur... Kur ne ishim këtu në fakt dhe ishte ftohtë. Por është ngrohur sepse koha është e bukur sot, qielli është i pastër, është krejtësisht i kthjellët. Ëh, uh, sigurisht atyre që ne kemi festë edhe mund të bëhet sot një alamet xhiroje po, për qejf në bulevardin po, Dëshmorët e Kombit. Siç u bë një vit më parë, kush e mban mend? Për festën e 100 vjetorit e jo, jo tortën, flas për paraditen kur ishte përveç momentit të tortës, po, pra, e gjithë pjesa ka qenë. Ai legeni rozë me tortë do. Asaj, edhe unë mendoj që kjo është gjithsesi e harrueshme, nuk është sepse merremi me tortën. Ja 3 vjet maksimum. Edhe në 102, 103 vjetorin pastaj do kujtohet. Në të 104-ti nuk do kujtohemi më. Që të harrohet përgjithmonë kjo, se nuk është shprehja e popullit edhe një gotë verë nga pas, po. ose e atij personazhit te uh, 14 vjeç dhëndër. Po, përrallë nga e kaluara. Mhm. Ëm mm -hmm. um, Unë them që torta duhej larë me me një zorrë me me verë. Ose mund të zhdukim nga qarkullimi të gjithë legenat me ngjyrë rozë. Po Jeri. Mirë, unë dua t'ju tregoj një histori. Po pastaj, çfarë legena do të blinin çunat? Pastaj çfarë legena do të blinin çunat? Të verdhë. S'duan duan rozë. Hajde Jeri. Një histori vërtet e çuditshme vjen nga Franca dhe bëhet fjalë për një fshat e cila ndodhet në veri të Francës dhe ka emrin më të pazakontë dhe më të çuditshëm dhe më të shkurtrin njëkohësisht. Ky fshati pse është e, e cila apo e cila thashë, e, i cili, më fal Altini, quhet Y apo Y. Altini sa i shikon këto gjëra. Dhe në tabelë shkruhet vetëm një Y. Ysem. Dhe ky është emri më i pazakontë dhe gjithashtu më i shkurtri në gjithë botën që të ekzistojë një fshat me emrin uh, Ypsilon apo që të shkruhet vetëm Yja mm. dhe vendasit e quajnë veten Ypsilonas. Ypsilonas. Çfarë wow. ndodh është që në vitin 2006 është bërë edhe numërimi i popullsisë në këtë fshat dhe ka rezultuar në vitin 2006 që kanë qenë gjithsej 86 banorë. është një fshat relativisht i vogël. Do të thoja se i vogël është shumë i vogël, sepse vetëm 86 persona, por ky është i vetmi vend Blendi që ka emrin më të shkurtër dhe më të pazakontë gjithashtu. E më mirë. Okej. Okay. S'është se ka një problem aty. Praktikisht bëhet e ditur që edhe në Norvegji ekziston, po është një A me uh, një pikë lart që unë nuk e di si, si mund të lexohet nga vendasit, mm. por aty ah, është është fshati më i madh dhe ka 150 banorë. Është fshati më i madh. Domethënë më i madh ah, më i madh se Y. Domethënë ai është Aja, mhm. fshati A dhe fshati Ypsilon. Po. Ekzistojnë vetëm kaq gërma. Këta tani nuk donin që të zgjateshin, s'kishin kohë. Me sa duket dhe ndjehen krenarë për këtë gjë se ndjehen dhe pak të veçantë, ndryshe nga fshatrat e tjera. Ishte një moment ku me vërtet kanë shteruar idetë, e kanë thënë themelojmë një fshat të ri, i vëmë një emër. Eran Shkurt. Ku dëgjon tash gjithë ai? Kurse në Norvegji ka ngelur. A. Po pra. Ata ishin gojëhapur. Interesante kjo. Okej, okay, uh, atëherë ndonjë fitues të kësaj orës do ta japim këtë orën sot apo jo? Do ta japim pa orën e pavarësisë. Çka kanë thënë ama? Oh. Negative tash. I pa zoti. I pa zoti, jo. I pa zoti, jo. Edhe e merituar, them unë, ja ku e dëgjojmë. Se të thuash që një drejtor i një spitali publik mm -hmm. është më i se sa një drejtor klinike private, këtë duhet ta thuash në teori. Kjo është diçka negative. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar emrin për çmim fitues. Kur kthehemi në klubin e mëngjesit do të fillojmë edhe një seri quizesh miq të dashur. Mirëmëngjes që të gjithëve në këtë Përvjetor të pavarësisë së vendit, jeni me Radio Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Ej po ndonjë këngë shqiptare, do të dëgjojmë një këngë patriotike. Po mund ta vëmë. Po pra, do të bëjmë sa vëm çati. Por tani BB King, kjo është gjithashtu patriotike. Kthehemi edhe një herë në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Ora është tani 8:39 minuta. Është koha për lajmet skiç me mm -hmm. Altinin, kështu që Unë them t'i dëgjojmë. Gruaja del nga shtëpia me flokët si e çmendur. Mos! Ku shkon mi gru? Gruaja që doli nga shtëpia për të blerë disa gjëra të vogla poshtë pallatit mbrëmjen e djeshme tha për klubin e mëngjesit se për shkak se kish harruar të kapte flokët, mm -hmm. njerëzit në rrugën Myslym Shyri e kishin parë të dukej si e çmendur. Më shikonin të gjithë me ca sy të zgurdulluar, më dukej vetja si monstra e Myslym Shyrit, tregon Migena Rakipi për gazetarët tanë. Kur mbërrita tek kasapi, u pashë tek xhami i derës dhe u tmerrova, përveç se dukesha si e çmendur nga flokët e shkatërruar, dukesha edhe e përgjakur nga mishi që ishte varur brenda. Horror! Horror kam parë mbrëmë në trotuar, shton ajo. Ndërkohë gazetarët e klubit të mëngjesit konfirmuan se kur i mbledh flokët dhe nuk pasqyrohet tek xhami i dyqanit të mishit, Migena Rakipi duket shumë simpatike. Oh, oh ja, yeah. faleminderit Altini. Siç ju premtova miq të dashur do të kemi tani edhe një seri kuicesh sot në klubin e mëngjesit. Sot janë kuice nga historia e Shqipërisë, siç e kërkon edhe dita që kemi sot me pavarësinë e vendit. E pashë se ç'bëra një bëra një lëvizje s'e mora vesh nga ai. Fani. Ikën. Ai është zero laps. Ehm, um, le ta hedhim siglën, fillojmë me kuicet sot. Atëherë, kuici i parë për ditën e sotme nga historia e Shqipërisë miq të dashur për dhurata sot në klubin e mëngjesit. Ehm, um, është kjo. Mhm. Mm Flamuri në Vlorë u ngrit më 28 nëntor 1912, siç e dimë dhe e festojmë edhe sot. Po. Pyetja është në cilën datë u ngrit flamuri në Tiranë? 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar emrin për çmim fitues. Në cilën datë miq të dashur u ngrit flamuri në Tiranë është pyetja në kryeqytetin e Shqipërisë? Kujdes, nuk është e vështirë. Ëm um, Para se të shkojmë tek publiciteti, unë dua t'ju ftoj të dëgjojmë këtë këngë, ndjesë për cilësinë e videos atyre që na ndjekin nga televizioni se nuk është më e mira, por e sepse është e vjetër, por gjithsesi njëra nga këngët më të bukura e kënduar nga njëra nga këngëtaret apo ndoshta më e mira, Vaçe Zela, ja ku vjen. And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirë mëngjesi të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim fort. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Sonin dhe me Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 këtu në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Duam t'ju Urojmë uh, për vjetorin e 101 të pavarësisë së uh, atdheut tonë dhe ju ftojmë edhe në një seri kuicesh që kanë të bëjë e gjitha edhe me historinë e Shqipërisë dhe me këtë ngjarje në fakt uh, kaq të shënuar kemi um, edhe zotin Lubonja në lojën e censurës që ende pret që të zgjidhet për një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches megjithatë kuici im me seri ka filluar pak nga pak të zbulohet. Pyetja e parë në fakt ka një fitues tanimë. Po. Fituesja e parë e kuicit ishte Rediola. Mhm. Rediola, bravo. Dhe ka thënë? Dhe ka thënë me 26 nëntor 1912. E saktë. Wah, bravo. 26 nëntor është e saktë. 26 nëntor ishte dita kur u ngrit flamuri në Tiranë. Në Tiranë. Çfarë ishte edhe pyetja? Bravo goca. Rediola ka fituar dy bileta për në kinema. Okej, okay, shkëlqyeshëm. Pyetja e dytë ka histori dhe numra brenda. Histori dhe matematikë. Dhe matematikë, në një farë mënyre. Pyetja është, në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë morën pjesë. Mhm. Mm 81, 83, 85 apo 87 kandidatë. Më falni, uh, delegatë, delegatë, kandidatë. kandidatë. Delegatë. Ata kishin qenë kandidatë për delegatë, por ndërkohë ishin shpallur delegatë. Ishin të deleguarit. Po, për kandidat. Ish ish-kandidatë për delegatë. Tanimë. Altin, a mund ta dëgjojmë edhe një herë fjalën e censuruar? Patjetër. Patjetër një herë, si të duash ti. Mhm. Se të thuash që Një drejtor i një spitali publik është më i se sa një drejtor klinike private, këtë duhet ta thuash në teori. 0692072222 dërgoni mesazhet pa harruar për të shkruar emrin sepse njëri prej jush do të jetë fituesi i një ore të mrekullueshme nga miqtë tanë te Premium Watches. Po ju vij në ndihmë, mhm. Fatos Lubonja në këtë fjali që ka thënë i drejtohet Henri Çilit. Ah. Domethënë, këtë e ka marrë nga goja e tij dhe thotë se të thuash, i thotë. Domethënë këtë e ka thënë Henri. E ka thënë, e ka thënë Henri po. fillimisht dhe ky po e po perifrazon. Po e perifrazon Henrin. Aha. Ah, që kjo bëhet më e thjeshtë. Po një sekondë tani. Shumë interesante kjo. Tani ndryshon koncepti tani. Gjithçka ndryshon. Ehm, um, gjithsesi, okay, ndërsa do më duhet kohë që ta përpunoj këtë mendim, nuk mund të jap një. Ëh, uh, gjithsesi. Miq të dashur, duhet të merrni vesh që lotaria kombëtare në fakt ka për festat e fundvitit edhe një biletë të re mm -hmm. që mhm. gërvishtet. Janë këto biletat gërvishtëse. Quhen bileta gërvishtëse? Po, bileta bileta gërvishtëse. Bileta gërvishtëse quhen. Quhet surprizat e festës dhe kjo të lejon që të fitosh çmime marramendëse. Mm -hmm. 40 milionë është çmimi më i madh, kështu që nëse ju do t'i bënit dhuratë për shembull miqve tuaj për e zëmë marrin 5 bileta për Altinin, 5 për ty, 5 për Sonin, 5 për Lorin, 5 ia çojmë Oltës. Përshëndetje. 5 gocës. 5 edhe gocës. Sikur, sikur njëri nga juve të kapë Një nga këto 40 milionëshet, ne rregullojmë rregullojmë të gjithë. Se na s'duam, apo jo? Patjetër që po. Jemi jemi njerëz modestë. Kështu që Kështu që është një ide e mirë për uh, për festat me këto gërvishtet. Është fantastike madje. Pastaj, nëse, edhe do ta puthësh atë njeriu. 40 milionë fitore. Se s'di pse më bëhen gishtat e duarve më mblidhen Fillon dhe të mblidhen Kur fillon flet A vështë a vështë të bëhet grusht Për shumë a parash që të më va Nejse, shkojmë tek Red Hot Chili Peppers Kjo është The Adventures of Rain Dance Maggie Tani në uh, klubin e mëngjesit Miq të dashur do të kthehemi me një tjetër pyetje Nga historia e Shqipërisë Unë shpresoj që të kemi një përgjigje të saktë në lidhje me numrin e delegatëve Ishin 81, Nga Tirana. Shkëlqyeshëm. E sot e ke pushim Iris? Jo, jam duke ju ndjekur ju, në fakt jam në punë. Mm, je në punë. Kjo ndjekja e punës. Shkëlqyeshëm. Në fakt, s'ke faj. Është një formë, jo, jo. Seriozisht në punë. E, shikoj, po punon fort. Ehm, um, atëherë ke fituar Iris, je e vëmendshme jo vetëm tek puna, por edhe tek ne. Faleminderit për këtë. Edhe ka fituar një. Një kurs tek Art Center. Një kurs tek Art Center është një kurs fotografie Iris, Art Center ndodhet mu tek blloku këtu në mes të kryeqytetit, edhe atje mëson se si të bësh fotografi më të bukura. Shumë interesante, nuk e kisha menduar ndonjëherë. Është me të vërtetë interesante se fotografitë kthehen në kujtime. Kështu që ti mund të mbash më shumë kujtime më të bukura. Urdhro? Ju uroj gëzuar festat të gjithëve dhe kalofshi mirë. Faleminderit. Sa shumë e sjellshme Irisi sot në mëngjes edhe fituese. Faleminderit. Është një tjetër dëgjuese e shpërblyer këtu në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, jeni me Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ne jemi duke Ju zgjuar pak nga pak sot e dim që shumë prej jush janë pushim dhe e kanë marrë shtruar rrugët e qytetit janë pothuajse bosh të zbrazura, por dita shumë e bukur, por jashtë ndrin një diell i jashtëzakonshëm dhe është po bërë më ngrohtë. Është edhe më butë, mm -hmm. po mhm. është është lezetshëm. Visheni mirë edhe dilni një xhiro sot sepse ia vlen, por jashtë është me të vërtetë bukur. Um, Ndërkohë kemi një fitues në lidhje me kuicin e dytë që Blendi ka bërë? Le të shohim. Po, Pyetja ishte sa delegatë, delegatë kishte në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë? Dhe ne dhamë disa alternativa. Disa alternativa që ishin 81, 83, 85, 87, përgjigjja e saktë është 83. Bravo. Ka fituar Ida me numër 263. Një mm -hmm. kupon nga Body Code. Bravo, Një kupon Ida. nga Body Code. Mirë pyetja në vijim do të mbetet këtu në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë miq të dashur. Siç mund ta tregojë edhe mbiemri i tij, mhm. Mm Fehim Bej Mezhgorani ishte delegati i vetëm i këtij Qyteti, rajoni. Mhm. Mm të Shqipërisë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar emrin për çmim fitues. Siç mund ta tregojë edhe emri, Fehim Bej Mezhgorani ishte delegati i vetëm që përfaqësonte këtë. Kë? 069 20 70 222 në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë flasim. Mhm. Mm o Altino, a e gjete atë? Ditë pushimi për shumë prej jush ditë feste për të gjithë ne. Është 101 vjetori i pavarësisë së atdheut. Jeri tani ka një histori interesante, jo fort me lidhje me pavarësinë e Shqipërisë. Absolutisht nuk ka lidhje, por ka lidhje me një person i cili është 38 vjeç. Ç'ka Altini? Mm. dhe ky është nga Polonia gjithashtu. Nga Polonia. Ka, ka emrin Jaroslav. Ne kemi dy Kemi dy të rinj polak. Po, dy të rinj polak. Ky 38 vjeçar nga Polonia, e ka emrin Jaroslav Karolinski. Mhm. Karolinski. Çfarë ka ndodhur është në vitin 2000. Mbiemri është i përkëdhelur besoj. Jo, Karolinski. Karolinski. Në vitin 2011 ky është larguar nga vendi i tij, nga Polonia, për të gjetur vetveten dhe për të parë apo për të provuar eksperienca të tjera. Ka akoma njerëz sot që luftojnë për të gjetur vetveten. Wow. Vetë Altini. Kështu është mhm. shprehur të paktën tek prindërit e tij dhe që prej vitit 2011 ky uh, djalosh uh, ishte larguar nga shtëpia dhe nuk dihej më uh, se ku ishte. Mm -hmm. Pra nuk ishte dhënë asnjë lloj informacioni mbi jetën që po bënte. Mm -hmm. Dhe një ditë të bukur, javën e kaluar, policia gjen një trup që ishte i pajetë dhe prindërit menduan se ishte bërë fjalë për djalin e tyre, sepse mm -hmm. kishte uh, pak a shumë të njëjtën gjatësi dhe ata menduan se duke mos pasur asnjë lloj informacioni për gati 2 vitesh, menduan se ishte i biri dhe uh, ndodhi gjithë ceremonia për për ta përcjellë në botën tjetër. Pa bërë asnjë lloj testimi kështu, i gjej një fut aty ar? Jo, sepse këta deklaruan që ndoshta mund të jetë ai sepse ka ngjashmëri shumë të madhe, domethënë ai ishte i shpërfytyruar në fytyrë, okay. por ata menduan se ishte djali. Menduan se ishte djali. Po, po e panë ata çka tha mm. babai. Thashë bir, është vështirë të gjesh vetveten sot. Në momentin historia ka një fund shumë bukur sepse në momentin që këta bëjnë varrimin e djalit të tyre dhe ishin uh, duke e qarë me ligje ku e di unë se çfarë. Duke e qarë me oi thuhet Jeri të Kthehet në shtëpi 38 vjeçari dhe në momentin që shikon që prindërit ishin duke vajtuar për mm. për atë Thotë aty nën baba jam unë, unë jam shumë mirë, jam gjallë. E me radhë, me radhë dhe... Ta, kështu këta. Po ku i gjetin, ku i gjetin kur po bënin kështu? Jam kthyer, kështu që nuk jam unë ai personi që i thanë. Se ti Vjen njeriu në shtëpi, babi është në banjo. Jam i zënë, jam në banjë, jam ulur. Për shembull, mamaja ku di unë se ç'po bën kështu ose është nga nga komshia. Është marrë me gatime. Pi një kafe, pse s'mund të jetë kështu për shembull, po i gjen gjithmonë duke qarë, duke vajtuar këtë mas dy vjet. Tani gjë e mirë është se nuk ishte ky 38 vjeçari, por mund të jetë dikush tjetër që ende nuk dihet se kush. Problemi problemi është që ai që ka vdekur ka vdekur me gjithmonë atje, kështu që. Normal, dikush ka vdekur.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 Okej, okay. një ulërim. Ej, mos mos ki merak Jeri, se kemi kemi për të Kemi për të vënë një këngë tani, do ta ndërpresim këngën në një moment dhe duam mm -hmm. të dimë se si kënga vazhdon. Kjo është një këngë e vjetër, kështu që unë dua t'i ftoj ata që kanë uh, më shumë kujtesë historike të marrin pjesë 069 20 70 222 është numri i telefonit 069 20 70 222 edhe një herë Vaçe Zela, kjo është kur bjen fylli çiftelia. Çiftelia. Mhm. Mm Kaq. Vazhdoni ju. 069 2070222 mos harroni emrin tuaj për të qenë fitues. 069 2070222, më fal Jeri. Dua të di nëse kemi një fitues në lidhje me kuicin e radhës. Edhe unë dua ta di. kemi, kemi. A kemi, kemi? Kush është? Kemi. Është Gerta? Mhm. Mm ka thënë Tepelena. Bravo. Oh, E saktë. Bravo. Gerta ka fituar një lule nga bota e luleve. I lumtë Gertës. Ishte delegati që përfaqësonte Tepelenën Mund të bëjmë një pyetje tjetër? Pim pim pim pim pim Kjo mund të jetë fort e lehtë për uh, ju që merrni vesh nga mbiemrat shqiptarë, mm -hmm. madje fare kollaj. Mm -hmm. Sepse mund të pyes këtë. Cilin qytet përfaqësonin dy delegatë mm -hmm. me të njëjtin mbiemër që ishte Toptani. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar për të shkruar emrin për të qenë fitues Në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë 101 vjet më parë Cilin qytet përfaqësonin Top Tant. Mhm. Se është fort e vështirë. Ja. Ishte një baba, kishte tre vajza. Njëra e kishte emrin Lule. Mhm. Mm Edhe i thoshte babit, "Babi, pse ma ke vënë emrin Lule?" Po të keqen babi, i thoshte ky kur uh, Ti ishe e vogël, i tha, e linde, babi po të mbante në krah, mm -hmm. edhe një lule ra nga pema, edhe të ra mu në ballë. edhe unë thashë aty do ta vë emrin Lule. Goca e dytë e kishte emrin Flutura, edhe e pyet, "Babi, babi, pse e kam emrin Flutura?" Po tha babi, "Kur linde ti po të mbante babi në krah, tha në kopsht." Dhe një flutur e bardhë erdhi t'u ul mu në ballë. Të keqen babi dhe unë vendosa tha mu aty ta vura emrin Flutura. Flutura. E vjen dhe vajza e tretë, vajza e tretë ishte një çikë më kështu. Babi, babi. Po pse e kam emrin Tulla. Të keqen babi. Nejse. Kjo ishte, ishte historia e trishtë e Tullës. Tula më duket se është emër grek. Nuk është Tula, Tula. Tula, po. Tula. Tula, bra, bra, bra. Se ç'arrin nga Tula te Tula. U, këtu më dashim. Nëse u kap edhe i gjashti, meqë ra fjala, po pra, po, ç'po na njofton Tejona. Aleluja. Lulo, e ka emrin, mbiemrin ky, Lulo, mm. i gjashti. Ky ishte kush e di ç'ka qenë duke bërë. Ka qenë ndenjur jashtë gjithë ditë. Ftohtë. Po jashtë. Edhe domethënë ka qenë e vështirë liria. Këta po qajnë për situatën që kishin në Drenovë. Sistemimin e tyre atje të rehatshëm, dhomat e tyre të ngrohta, shoqërinë e përditshme, kuptohet muhabetet që bënin monotonia. Jo, po majë pemës tash kështu diku midis Greqisë dhe Shqipërisë, duke u dridhur si qen. Po nuk e di pse gazetat thonë që janë vrasës të ndershëm, thonë ca. Nuk... Janë të gjithë vrasës të ndershëm. Në ç'kuptim e ka? Ndershmërisht vrasës o ba I çan, më çan me ersh Vrasës Janë të ndershëm kur e thonë Pak në po O, e thot, nuk e di Nuk e di, ta, të, të gjithë këta pretendonin pafajësinë është një gjë mm -hmm. është një gjë Gjithë thonë që jemi dënuar në mënyrë të pafajshme Padrejtë Po, e të padrejtë Tani duke e kombinuar me atë të fiksit Me ato lekët që ndanin ata e dollarët e ku di unë se çfarë Edhe aq e vështirë për të besuar. Nuk është se e besoj, po po them që këtu çfarë s'ndodh? E kupton? Vendi i çudirave. Çfarë s'ndodh? E çuditshme ishte ajo ideja. Se si ndanë ato dollarë në burg, se ideja që kërciste dollari në burg. Po pra. Shumë mund të kështu, shikoj. Dollarin në një zarf, lekun në zarfin tjetër. Benjamin Franklin, kështu më shumë më shumë dollarë se një video nga Wiz Khalifa. Edhe ky Lollipop, si ka emrin ai? Lil Wayne. Po. Ata kishin më shumë dollarë sekretarja të myste aty, si DMX-i tu. Ishte vërtet shumë e turp, shumë. Si ia them kështu. Ç'turp mo Jeri, krim, turp. Po përveç krimit. Çfarë uh, do t'i uroni Shqipërisë në këtë 101 vjetor Jeri? Atëherë unë po lexoj një mesazh pak i gjatë, vjen nga Xheni, thotë okay. shqiptarëve i uroj paqe mes tyre dhe Shqipërisë i uroj të ketë dashurinë dhe përkujdesjen e vendasve të saj. Të dashur shqiptarë, Shqipëria nuk do të jetë më e bukur vetëm nëse ju vini një flamur në ballkon sot ja! dhe e hidhni atë nesër në rrugë. Nëse ti lëndon dikë qoftë me një fjalë apo ndryshe, nuk ka fare rëndësi se në makinë ke vënë këngën xhamadani via via. Vendi ynë ka rregulla, zbatojini ato. Ka virtyte të mbartura plot vlerë, gëzojini ato. Kalofshi një ditë të mrekullueshme bashkatdhetarët e mi. Unë ashtu siç shpresoj se dhe ju do të fal shumë buzëqeshje dhe pa fund dashuri gëzuar. Faleminderit. Faleminderit Xheni. Xheni. Edhe në dyrë shkruajtur këtë mesazh. Ka njerëz me mendjet e tyre, respektojini ato. Kemi Zamirin, pastaj që thotë mirëmëngjes, Shqipërisë uroj pavarësi në pafundësi dhe një qeverisje të mirë. I uroj një të ardhme sa më larg skllavërimit europian dhe u pakësofshin njerëzit injorantë që janë në mazhorancë. Shqiptarë ndërkohë i uroj për uh, njëvjetorin e tortës, ka shkruar Lorenc Qirinxhiu sot. Është përmendur shumë torta sot. Po, po. Kemi gëzuar ditëlindjen, thotë mm -hmm. uh, Ina, thotë uh, gëzuar ditëlindjen Shqipëria ime, hallë e madhe. E ç'të të urojmë tjetër veçse të të shohim të ndritur e sa më me pak probleme për ty të jesh e të rrosh ndër shekuj e mijëvjeçarë, ka shkruar Torina. Ndërkohë Billi thotë i uroj një Shqipëri të zhvilluar si Zvicra. të gjithëve. Faleminderit. Një Zvicër me det, o Zot i madh. Po? Kemi Albanën që thotë po urime të zërë mend tashi se është rritur të përmirësohet sa më shumë. Gëzuar. Mm, Faleminderit. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë tani është Pearl Jam me Sirens që vjen. Ora është 9:27 minuta miq të dashur ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Ora shënon 9:32 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot është e enjte data 28 nëntor, ju urojmë gëzuar festën e pavarësisë. Mhm. Mm mhm. Mm Mirë se keni ardhur në program, miq të dashur ju përshëndesim çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10. Këtu në valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Sonin edhe Lorin. Kishim një pyetje në fund fare top ten-it, cilin qytet përfaqësonin në Tiranë. Mhm. Mm dhe përgjigjen e saktë ka dhënë Andri. Bravo Andri, ka fituar. Andri ka fituar dy bileta për në kinema. Oh, oh yeah. E saktë Andri Tani Kam një pyetje Kjo mund të duket pak si Mund ta hedhim siglën qoftë se do Altin Mund të duket pak si Uh, këtë unë E vështirë Në një farë mënyre Megjithatë është e saktë Ju që të gjithë e dini foton e famshme të shpalljes Legenit të Jo, jo, është roz... është një ah, foto e shtëpisë Altini. Ku është ngritur flamuri? Ku është ngritur flamuri? Ë, e famshmja foto. Mhm. Mm Ajo që përdorim gjithmonë në këto raste. Pyetja për ju është: Në cilën datë është shkrepur kjo foto? Në cilën datë fikse është ah. shkrepur kjo foto? 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhin tuaj pa harruar emrin për të qenë fitues Kjo foto, miq të dashur, kjo foto ja këtu Në cilën datë fikse është shkrepur Këtë e sjeri mm -hmm. është fotoja ku Ismail Bej Vlora Në qoftë se ju do të thoni është në ballkon E, është pa, po, është po. fotoja klasike. Po, foto e vetmja foto. Kam përshtypjen unë. Me Ismail uh, Bej Vlorën në ballkonin e shtëpisë së pavarësisë dhe delegatët e tjerë. Dua datën fikse. Muajin dhe vitin. Datën, muajin dhe vitin. Mhm. Mm Okej, okay, ditën, muajin dhe vitin. 069 20 70 222 069 20 70 222 datën e saktë kur është shkrepur fotoja e famshme e shtëpisë së pavarësisë me ballkonin e mbushur plot dhe me plakun e Vlorës në qendër. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë miq të dashur ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike gëzuar pavarësinë nga Blendi, Jeri, Altini, Gëzuar. Soni dhe Lori këtu në Club FM 104. Tani është Lady Gaga dhe, dhe R. Kelly, të cilët gjithashtu është një këngë shumë e bukur. Po po, e kanë kastile për pavarësinë e Shqipërisë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, është e pamundur. E pamundur. E pamundur. Futemi në këtë çfarë në fund, duke pritur Godonë. Çoje pak te kjo, të lutem. Po kur në Vjenë morëm vesh se diplomatët e fuqive të mëdha, fatin e mëmëdheut tonë e hodhën në pazar dhe ushtritë e ballkanikëve po coptojnë trojet tona, kuptuam se erdhi çasti vendimtar. O mëvetësi e plotë sot o Shqipërin e humbëm. E kështu kështu Jemi në filmin Nëntori 2 Pyetja është Se ju e dini që gjithçka është pyetje këtu në klubin e mëngjesit Meqë deri tani kemi bërë pyetje Mbi këtë ngjarje e tjera, tjera, tjera, tjera, tjera Dhe kemi marrë një përgjigje Që ajo fotoja është e datës 8 nëntor 1913 1913 Një vit më vonë ajo është fotoja e festimit të përvjetorit të parë të pavarësisë së Shqipërisë. Kështu që është bërë 100 vjet më parë, 101 jo, vjet më parë, edhe kush e ka gjetur i pari? Uh, e para është Stella me numër 938 dhe ka fituar dy bileta për në kinema. Bravo Stella. Tani për filmin e famshëm, i cili për shumë prej nesh është në një farë mënyre mënyra se si i imagjinojmë ato ngjarjet historike dhe personazhin e Ismail Qemalit dhe të tjerët mm. që që vijnë përmes aktorëve tanë të njohur etj etj. Pyetja është në cilin vit është prodhuar filmi? Oh. Nëntori i dytë. I dytë. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar emrin për të qenë fitues Miq të dashur po i pyesim në cilin vit është prodhuar nga Kinostudioja Shqipëria e Re siç e njihnim atë kohë Filmi Nëntori i dytë me... Oj, oh, ja, ku është Reshat Arbana këtu mm -hmm. I përndurës E ti për në Vlonë. Nuk duhet të vriten rrugës. Do të takosh Ismail Beun e do t'i thush se Isa Boletini nuk vonon e të mos ma ketë merakun. Ti n'Vlonë do të takosh Jani Mingën e do t'i thush po këto fjalë. Unë jam aty me ata. Me zemër te bajraku. Jo vetëm unë po e tanë Kosova. Ju priftë e mara. Reshat Arbana, zonja e zotërinj Sa pas në kohë më ke kthyer Sepse kur kam qenë i vogël Blendi uh, Mezi prisja festat e nëntorit Për të parë këtë film Më pëlqente shumë Pëlqente shumë filmi Edhe dihej që të paktën 28-29 Jepeshin gjithë ata filmat që kishin të bënin po. me pavarësinë Se që kishte edhe film me kuaj Dhe ishte shumë i bukur Unë kam nostalgji ende për këtë po, film Mos qesh ashtu Sikur si, si, si, si ke pas qejf filmat me kuaj I kam pas edhe unë shumë qejf Po unë shikoja këto Western. Ti shikoje Sergio Leone. Ti je 7 vjeç. Ti je Western. Ti je Western, ti je vetëm Cinecittà. Kishte për Antinin kështu, gjëna të vogla. Robert Ndrenika, Reshat Arbana, sidomos Sandër Prosi këme? Unë gjenet një film vërtet shumë i bukur. Morikone, komplet, e kupton? Si tip. Mirë, ora shënon 9:42 minuta, kemi lajmet kitsch me Altinin. Okej. Okay. Ua më jeri, ua më jeri, përgatitur. Na kënaqe. Kastriot Dishnica shmang shkallën e pallatit ku adoleshentët polak Pinë hashash. Inxhinieri në pension Kastriot Dishnica u përball me një situatë të vështirë pasditen e djeshme kur kthehej në shtëpi pasi kishte blerë bukë. Në momentin kur u afrova te shkalla e pallatit, dëgjova adoleshentët e lagjes që ishin grumbulluar në kat të dytë dhe pinin hashash. Rrëfen për gazetarët tanë, pensionisti 71 vjeçar Kastriot Dishnica. Nuk doja që të futesha mes tyre tek shkalla se kush e di, por edhe kisha frikë se mos më zinte hashashi, Se i vinte era deri tek rajoni i policisë, duket që ishte shumë i fortë. Shpjegon më tej zotëria për klubin e mëngjesit. Më tej zoti Dishnica na tregon se për rreth 45 minuta është sorollatur kot nëpër lagje derisa adoleshentët e mbaruan hashashin dhe u larguan nga shkalla e pallatit duke qeshur me të madhe. Okej. Okay. Faleminderit. Faleminderit Altin Bej. Sulaj. Sulaj. Altin Sul Bej. Kush ai i bie? Ai që i bie me bokse. Si të nëza me bokse. Me bokse. Me bokse. Me bokse. I ra me bokse. Ndërkohë, kemi Vaçe Zelën e cila ka kënduar kur bjen fyell e çiftelia dhe kishim lënë këngën pezull, ju ftuam juve që të vazhdonit se si e kishte vazhduar edhe ajo dhe ja ku vjen përgjigja. Kënga e trimave ushton. Unë duhet t'ju kujtoj miq të dashur se ndërsa i bini çiftelisë mundet edhe të gërvishni surprizat e festave. Kështu quhen biletat e reja nga lotoja 6, nga biletat gërvishëse. Lotaria kombëtare në fakt, se lotoja 6 nga 39 është një gjë, por kjo është uh, diçka tjetër, është një biletë që gërvishet dhe mund ta fitosh mu aty në vend, nuk duhet të presësh për të dielën që të hidhet shorti e ku di unë se çfarë. Por bëhesh fitues direkt, direkt në momentin po, që ti e gërvish biletën. Deri në 40 milion mund të marrësh me këtë, kështu që kur bëni dhurata për uh, Vitin e Ri mendoni se një opsion i mirë për të bërë një dhuratë super super gjigante mund të jetë njëra nga këto biletat. Është surprizat e festave, mm -hmm. emri i tyre. Kështu. Fitues të tjerë për të dhënë kemi Sonçe. A kemi fitues? Jepi mi Sonçe. Po. Çfarë ka e ç' s'ka jepi? Kemi edhe fituesin e vitit të prodhimit të filmit. Mm -hmm. oh, 1982. Po. Është Fjola dhe numri i saj përfundon me 881 ka fituar një lule nga bota e luleve. Mirë Fjola, me një Fjola është, meqë Fjola është aty dhe si Fjola edhe të tjerë. Pa e zgjatur shumë dhe ka një ori nga filmat, cili është regjizori i filmit Nëntori 2. Oh. Cili është regjizori i filmit Nëntori 2? 069 20 70 222. Ishte njëri. Mhm. Në spital, në shtratin e vdekjes në fakt. Shumë i smur. Dhe e dinte që i kishte minutat e numëruara. Mm -hmm. Rreth kokës tij ishte gruaja, ishte vajza, ishte edhe djali. Edhe ishte edhe një infermiere aty e spitalit. Mhm. Mm edhe ky që duhet folur kështu ato grua thotë ty po të lë thotë vilat te Gjiri Lalzit. Ti djalo tha e ke apartamentin në qendër Tiranës. Kurse ti vajz ti do marrësh tha ato dyqanet që kemi te Myslym Shyri mm. Dhe pastaj mbylli sytë e vdiq Plaku Po infermierja Një moment tha, ua tha. Sa paska punuar mi grua tha ja. Sa ju paska lënë tha vilat te Gjiri Lalzit tha. Apartamente mes Tiranës, dyqanet te Myslym Shyri. S'na ka lënë e zeza tha kjo tha ky ish pastrues me gruan. T'i pastrojmë ne. Vedi. Ai. Çu ishte? Ai pastron këto dyqane të vinë. Kupton? Nëse. Ndau. Ndau, pra, të gjithë i fëmijë. me numër 203 dy bileta në kinema. Bravo Manjola. 320 Manjola ka fituar dy bileta për në Kineman Imperial tek Qendra Kristal. Filmi është premte në orën 6, miq të dashur. Mm -hmm. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Sonin dhe Lorin. Sot duam t'ju urojmë edhe një herë të fundit gëzuar 101 vjetorin e pavarësisë. Kalofshi sa më bukur. Po, kalofshi sa më bukur, sa më mirë. Jo, në shoqërinë e njëri tjetrit. Po, etj, etj. Eros Ramazoti vjen në këto momente. Okej. Edhe happy Thanksgiving everybody. Nga ata që e festojnë, se është edhe Thanksgiving në të njëjtën ditë. Dita e falënderimeve Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëllojnë sot të dyja bashkë. Ne do të shkojmë, kalofshi bukur. Orgesa Zaimi do të jetë mbas pak këtu në Club FM 104 miq të dashur me Music Box, ajo ka ardhur ndërkohë që është duke mprehur dhëmbët e saj radiofonik. Ne ju lëm. Ciao.